Radio Marija Latvija sāk rakstnieka pārunu stundu pasaules tulkošana. Ar jums kopā Jānis Udris. Lai slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Labdien! Labdien, mīļie klausītāji! Mans studijas viesis šodien ir Jānis Pleps, Latvijas augstākās tiesas senators. Ļoti Lod... augsts amats. Ļoti patīkami būt ciemos. Jā, liels pagodinājums mums, un lai klausītāji nebrīnāsies ar tik augstu viesi runāšu uz to, jo mēs esam seni kolēģi. Mēs eh, kādu laiku pirms pusotru gadu desmit strādājām kopā Latvijas vēstnesī, bet es atvadījos no redakcijas un tu ienāci. Ja, un mēs, mēs esam strādājuši vienā laikā kopā patiešām Latvijas vēstnesī. Uh, Tu taču atbildēji vairāk par ārpolitikas jautājumiem toreiz, un, un man jau tās tieslietas tuvākas bija. Es biju ārpolitikas nozares virsredaktors toreiz. Un es, man liekas, saucās. vēl, es man liekas, vēl atceros tos pirmās grāmatas atvēršanu par to 38. paralēli Vai? Jā, jā, no Berlīnas mūra līdz 38. paralēlē. Jo tad. toreiz ar to tu startēji šķiet. Jā, rakstniecība man tagad jau deviņas grāmatas, daudz gadi ir pagājuši, bet zini, Jāni, kas man uzkrita tā dīvaina, mm, nu, likumsakarība, es domāju, debesīs rakstīta. Ja? Mēs satiekamies patiesībā reti, jo abi esam aizņemti, bet vienmēr kaut kādās īpašās vietās, piemēram, Torņkalnu baznīcā, kaut tu esi katolis, ja? bet mums jau mēs esam brāļi, mūsu konfesijas atceries, jā, un tava eh, kundze bija Lutera draudzē. Eh, jā, Dita ir eh, Lutera draudzē, uh, Un eh, mēs arī laulājāmies Turinkalnu baznīcā. Nu, brīnišķīgi. Un tad mēs satikāmies pie brīvības pieminekļa, kad jau ar bērnu ratiņiem tur kundzi gāja. Un tas tā ļoti skaisti ir, bet zini, ka zīmīgi, es katru reizi tev teicu, es tev apsveicu ar jauno amatu, un tie bija ļoti augsti amati, un viena reize bija satversmes tiesa, Oho, cik augsts iestāde tā ir, un, un tu toreiz rakstīji arī tādu mm, pētījumu, E, kad mums vajadzēja noslēgt robežu līgumu ar Krieviju, bez kura nu, mēs, acīm redzot, NATO nebūtu tikuši. Ļoti pretrunīga situācija, un tieši tavi argumenti man palīdzēja man priekš sevis noskaidrot, ka tomēr, nu, kad ir jāpiekāpjas abernes jautājumā, e, to mēs varbūt, ja, ja tu piekrīti, to varētu drusiņi komentēt, bet mm, tā otrā reize bija, ka tu jau biji valsts prezidenta padomnieks, aha, atkal ļoti augsts amats. Un katru reizi es tā ļoti nopriecājos. Es tādos amatos negribētu būt, jo es gluži vienkārši neesmu jurists. Ja. Bet man nu, redz jauns cilvēks un cik augsts iet, cik ātri nu, viņš veido karjeru vislabākajā nozīmē. Ja. Ne jau tu tur tos amats prasīja, bet viņi piemeklēja tevi. Un tagad tev ir 42 gadi, vai tu neesi viss jaunākais eh, augstākās tiesas senātā? Uh, pēc likuma grozījumiem, kad tika noteikts, ka minimālais vecums ir 40 gadi, es varētu būt jaunākais, bet nu, ir bijuši arī jaunāki kolēģi. Ja nemaldos, uh, kolēģis Jānis Neimanis tika apstiprināts 32 gadu vecumā, bet tie vēl bija tie pārējais laiki, kad trūka speciālistu un, un faktiski gados jauniem cilvēkiem bija ļoti daudz iespēju nu, arī atbildīgus darbus veikt. Un tādā ziņā manai paudzei arī ir paveicies, vai es nezinu, vai tā ir veiksme, vai atkal <laughs> um, vai, vai tieši pretēji, bet jā, arī mana paudze eh, daudzajādā ziņā daudzas lietas darījusi salīdzinoši agrā vecumā, teiksim, satiekot uh, kolēģis no nu, vecā, vecām demokrātijām, nu, līdzīgos amatos tik jaunus, kā pie mums Baltijā nevienmēr gadās satikt, jāteic tā. Aha. Un, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs par prezidentu drīkst uh, balotēties un drīkst tikt ievēlēts no 40 gadiem. Ja? Nu, ir šie vecuma cenzi, un tas tiek sagaidīts arī ar to, ka varbūt ir ne tikai, um, ne tikai zināšanas, bet arī dzīves pieredze – Un droši vien arī, nu, tu minēji, kad mēs esam tikušies iepriekšējās reizes, nu, laikam tā ir, jo, jo vairāk tu nodzīvo, jo vairāk ir sajūta, ka, nu, tā pasaule paliek sarežģītāka, nu, vienkāršākas atbildes ir grūti dabūt. E, vai tu varētu īsi pateikt, kas tas ir e, augstākās tiesas senāts, jo es tā pazondēja cilvēki nevisai. Zin tikai, ka tas kaut kas ļoti, ļoti augsts un saistīts ar ju, jurisprudenci, un zina arī daudzi redzējuši jūsu to formas tē, tērpu, tas ir tāds uh, eh, bordo krā, karo krāsas uh, talārs uh mhm. -huh. un zelta ķēde ar, ar Latvijas ģerboņiem. Jā. Mantija ar amata zīmi, jā, jā. patiešām, nu, tu pieminēji Amerikas Savienotās valstis, un iespējams tā ir valsts, kur tas senāts izskan visvairāk, jo Amerikā Savienotās valstīs arī ir senāts. Bet tas, Bet tas palāta. ir parlamenta augšpalāta. Piemēram, Joe Bidenis ilgus gadus bija senators. Bet Jā. tas nenozīmē, ka viņš bija tiesnesis, viņš patiešām bija politiķis deputāts ievēlēts. Tam vārdam divas nozīmes. Jā, un, un, un jāteic, ka mm, ir tā otrā nozīme, kas ir Latvijas gadījumā, un Latvijas gadījumā senāts ir augstākā tiesa. Tā ir tiesu instance, kas kā beidzamā, trešā, skata krimināllietas, civillietas, kur ir strīdi starp eh, cilvēkiem vai juridiskām personām, un arī administratīvās lietas, kur ir strīdis ar cilvēku un valsti. Uh, un es esmu administratīvo lietu departamentā. Jā, uh, Eh, runājot par mūsu tiesu sistēmu, ļoti bieži dzirdu mm, kritiskas piezīmes, sarūknējumu. Man arī ir kritiskas piezīmes, vispirms jau domājot par karu Ukrajinā, kad lai cik tas nu, briesmīgi nebūtu, bet parādās Latvijā gadījumi, kad aizstāv šo karu, propagandē šo karu, eh, nāk klajā ar naidīgiem saukļiem pret Latviju un saņem ļoti mīkstus sodus, ja tā lieta vispār notiek līdz tiesai. Ja video bija tādi kadri, internetā tādi video kadri, meitene ar telefonu uzfotografējusi, kur viena e, šovinista drausmīgi Latvijas nīdēja, viņa sāk burtiski sist uz ielas, kāpēc tu nerunā ar mani krieviski? Un policija bija pati, nu jā, policija nav, <laughs> tas nav ar tiesu vai saistīts, bet policijai, es domāju, liela krīze, ka nav darbinieku, nav principialitātes. Policija bija pateikusi, ai, divas sievietes ar sastrīdējās, jā. Nē, tas bija uzbrukums Latvijai. Latvietim savā zemē ir jāiedz drošam. Un man visvairāk satrauc, lūk, kad kāda tur tā kā tiesā ir izmeklēšana, viņa atbrīvo no apcietinājuma, viņš aizbrauc uz ārzemēm. Un tad, kad tā lieta tiek pārbaudīta, tad izrādās, nu, bet viss bija pēc likuma. Vai nav tā, ka mums vajag, ņemot vērā saspringto, ļoti saspringto situāciju pasaulē, mūsu reģionā, tomēr mūsu politiķiem, mūsu saimai, mūsu likumdevējiem pārskatīt likums, lai tie būtu stingrāki par Latvijai naidīgu darbību. Pat ja tie ir izteikumi, eh, zēburta zīmēšana uz sienām. Man šķiet, ka tu jau faktiski divas svarīgas lietas pateici. Viena lieta, ka tu stāstot šo gadījumu pieminēji policiju. Tas ir jautājums par to, cik korekti un cik uh, profesionāli tiek saskatīts iespējams noziedzīgs nodarījums, kas tiek izdarīts. Un ne tikai Ukrainas kara kontekstā mēs bez, bez diezgan bieži redzam, ka, piemēram, ir grūtības atpazīt uh, noziedzīgs nodarījums, kas notiek ģimenē, kad ir vardarbība ģimenē, piemēram. Atkal, uh, kāds izsauc, un tad citiem atkal liekas, ka tur viss ir kā, nu, kā parasti, vai, vai, vai nekas tāds jau nozīmīgs nav noticis, un viss tā ievalkas, kamēr tā nelaime ir klāta. Un, un, un šis ir tas jautājums par profesionalitāti un e, problēmas pamanīšanu pašā sākumā, kas ir jāizdara policijai līdz pilsoņiem, kuriem ir pienākums arī zvanīt, saukt policiju, ja redz likuma pārkāpumus, un arī ar to pašu pierādīšanu. Jo, nu, kā tad to lietu arī pareizi sagatavot, noskaidrojot faktus, kas ir noticis, sakārtojot visu, lai tā lieta attiecīgi pēc tam tiek uh, sekmīgi tiesā izskatīta. Un, un otra, otra problēma atkal ir uh, jā, likumu kvalitāte arī dzan var parādīties – Un šeit, par, šeit atkal ir tas jautājums, cik likumdevējs pats ir labi uzrakstījis uh, regulējumu un cik labi likumdevējs pats ir arī sabalansējis to so, sodu politiku. Jo nevar jau būt tā, ka, piemēram, nu, teiksim, nezinu, piemēram, tiešām par, par, par, par naida runu vai par, par, par agresīviem aicinājumiem um, ir, teiksim, simboliski sodi un savukārt par uh, kā tas leģendārais pie, pie, piemērs par burciņas zādzību no automašīnas, jo tur iekļūšana telpā jau gandrīz vai reāls brīvības atņemšanas sots. Tā ir tā smalkā lieta veidot to sodu politiku un kopā savelkot sanāk tā faktiski, ka, ka nu, tiesnesim tajā situācijā ar to ir jātiek galā. Kāds ir likums, kādi ir fakti noskaidroti, cik labi ir pierādījumi – un kā tā bilde veidojas kopā. Jo, jā, viena lieta varētu likties, ka razbainieks ir liels un jāliek uzreiz aiz restēm, bet no otras puses arī dzen cilvēktiesības ir, un, piemēram, runājot par apcietinājumu, ja kāda persona nesamērīgi ilgu laiku tiek turēta apcietinājumā bez notiesājoša tiesas sprieduma, Tur jau var būt arī cilvēktiesību konvencijas pārkāpums, jo tiek liekta brīvība. Un tas parāda to, kā es teicu, ka tā pasaule ir pietiekami sarežģīta un nu, tādu vienkāršu atbilžu nav, bet kur ir nu, pavisam noteikti taisnība un par kur runā arī valsts prezidents, ka uh, katrai amatpersonai un katram pilsonim šobrīd jāapzinās patiešām, ka situācija ir uh, pietiekami um, nav pietiekami, teiksim, situācija ir teiksim, sarežģīta vai uh, šis apdraudējums ir pastāvošs. Uh, tas, kas kādreiz pāris gadus, piecus, desmit atpakaļ varētu likties kāda vienkārša, uh, vienkārša nezinu, joku plēšana vai neveiksmīgi izteicieni vai kaut vai pat <laughs> personas uzskati, ko viņš tur publiski izsaka, uh, Šobrīd tam ir cits konteksts, un uz to ir jāspēj reaģēt. Es domāju, tā, ka saimā politiķiem vajadzētu ļoti uz šo saspringt, domāt, mest, meklēt risinājumus, kā padarīt šo sodu stingrāks un savukārt valdībai nu, daudz vairāk finansējumu policijai. Jo trūkst policistu, Es dzīvoju Salaspīlī, pilsētā 20,000 iedzīvotāju, un tur nav valsts policijas iecirknis. Es biju pārsteigts, bet nav. Saka, brauciet uz ogri. Ogrē tur ir vairāk nu, liela māja. Tā, tā, tā plānošana un, un resursu izmantošana dažkārt varētu rast, ra, radīt jautājumus. Jo mēs redzam atkal no otras puses, ka mums ir pietiekami lieli budžeti un pietiekami daudz štata vietu, un tad ir jautājums, kur tad tās štata vietas ir. Un ir, ir, ir lietas, kur mēs varbūt arī netaupam, un tad atkal ir lietas, kur mēs ļoti taupam gadu desmitiem, un tā tās problēmas sakrājas. Vai nav tā, ka priekšniekiem, man liekas arī, ka tā varētu būt policijā, ir ļoti liels algas, bet tādam policistam, kam jābrauc ar patruļas mašīnu vai uz ielas jāpatrulē, tā alga ir maza un vienkārši vīrietis, kam ir ģimene, nu viņam par mazu un viņam jāiet kaut kur citur strādāt. Tas arī dzen, varētu būt viens no tiem jautājumiem, par ko valsts pārvaldē ir šis senais stāsts uh, um, algu atšķirības starp tiem lielajiem amatiem un, uh, sakot, un, un, un eh, mazākiem, zemākiem amatiem. Jo atkal ļoti svarīgi apzināties patiešām arī tas akcents, ko tu uzliki, ka, ka katrs amats ir svarīgs Un, un ja nav tā policista, kurš izbrauc uz notikumu vietu, fiksē nodarījumus, iestājas par likumā noteikto kārtību un aizstāv cietušo, nu, tad, tad, tad nu, saka, sistēma nestrādā. Jā, mēs tādu ļoti mm, nu, fundamentālu problēmu skārām. Tu piekritīsi, ja Un, un tu esi tādā amatā, nu man jāizmanto izdevība tagad. Kad... Nu, nu redzi, mēs tā kā tādi divi latvieši sarunājamies. Nu, mēs nu. sākam ar to, ka ir problēmas, un, un tagad jau tulīt, tulīt eh, zem tās problēmu nastas eh, mēs paši sas, sa, sa, sa, sa, sa, sabruksim un, un, un skatītājus iedzīsim. Vai sastrīdēsimies. Vai, eh, nu, vai sastrīdēsimies, vai kopīgi, kopīgi klausītājus iedzīsim depresijā, bet, bet man liekas, vajag apzināties vēl vienu lietu arī to, ko es vienmēr mēdzu uzsvērt Eh, ja mēs paskatāmies kontekstā, kā mēs izskatāmies reģionā, kopš neatkarības atjaunošanas, un tā laikam ir vairāk tava paudze, kas to atjaunošanu īstenoja nu, un darīja, jā, mēs esam tikuši ļoti tālu uz priekšu. Piemēram, di divas manas studentas šobrīd studē Florencē doktorantūrā. Uh, viens students tikko pabeidz maģistru, aizbrauc vēl vienu maģistru mācīties Vācijā. Uh, ir, ir šīs iespējas. Starp citu, ma, tikai gadu vecāks par mani kolēģis Mārtiņš Paparinskis, mūsu universitātes absolvents. Viņš ir pirmais ne tikai latvietis, viņš ir pirmais baltietis, kas ievēlēts apvienoto nāciju starptautisko tiesību komisijā, kur vietas pienāks nevis, val, nevis katrai valstī, kā piemēram Eiropas Savienības komisāra postenis, ka, nu, ka no valsts viens ir, bet starptautisko tiesību komisijā tiek ievēlēti locekļi no valstu blokiem – Un viņš ir pirmais, kas, kas ir kā saka, ievēlēts kā pilntiesīgs eh, loceklis šajā formā, kas attīst starptautiskās tiesības. Un tas, ko Mārtiņš dara, viņš sēž pie galda ar nu, ļoti sirmiem un <laughs> nopelniem bagātiem profesoriem, diplomātiem, un domā par to, kā izskatīsies starptautiskās tiesības nākamajos 50 gados, varbūt 100 gados. Jā, Jāni, es skatos pulksteni un tā lēša, ka šobrīd mūsu klausītāji laikam saka, nu tagad kādu mūziku. Un zini, eh, ka mūsu klausītājs, Radio Marija Latvija klausītājs, un man, mans pārunas, rakstnieku pārunas un klausītājs ļoti intriģē izrādās, kādu dziesmu būs izvēlējies viesis, ja? Jo mm, tas, mm, tie spēles noteikumi, kā es tev pirms mm -hmm. rēdiem teicu, izdomā lūdzu, uh, E, dziesmas savas mīļākās. Nu, vai tu tagad pateiksi, vai lai klausās, un tad mē, es tev palūkšu nokomentēt, kāpēc tieši tā dziesma tev patīk? Nu, droši vien, lai, droši vien, lai būtu lai sākumā, lai skan dziesmu, tad es pastāstīšu arī par to, nu, kāpēc esmu nu šo dziesmu izvēlējies, un varbūt arī kāds var varbūt mēģināt arī kādu paralēlu savilkt, kāpēc Jā. tieši šī dziesma. Gudra atbilde, lai skan dziesma. Thank you. priecāties par mazām lietām, maza sniega pārslas krīt. Aizsteigāt uz tādām vietām nevar kartē saskatīt. Tās nav ceļvežos, ne plānos, tikai ceļš tur pievērt klāt mazas puķes, pļāvu klānos, iesāk tevi uzrunāt, iesāk tevi uzrunāt. Sīkumi tie ir un nieki, eju un tik līksmas. mākslas krīt. Aizsteigāt uz tādām vietām nevar kartēsāt. Pasaules tulkošana. Radio Marija Latvijas studijā. Es Jānis Uders, rakstnieks, esmu kopā ar augstākās tiesas senatoru Jāni Plepu. Lūk, divi Jāņi, tikko noskanēja dziesmu, kuru mans viesis ir izvēlējies. Kas tev, Jāni, tieši šajā dziesmā patīk? Man ar viņu ļoti patīk, bet tieši kāpēc tu izvēlējies? Uh, šo dziesmu spēlē un dziet un ir veidoju, veidojušas meitenes, kas mācījās Ilūgas pirmajā vidusskolā, skolā, kur esmu absolvējis, tātad novadnieces, un viņām skolas gados bija grupa piparmētra, un šī ir viena no piparmētras dziesmām, kuru nu, es dažkārt arī klausos. Tas ir brīnišķīgs motīvs izvēlēties. To es nezināju. Brīnišķīgi. Un ko šīs meitenes tagad dara? Kādas profesijas? Kā nu kurai eh, nemācēšu par visām pateikt, bet, ja nemaldos, divas pavisam noteikti turpina savas gaitas mūzikā arī dzan. Ik pa brīdim var manīt kādu jaunu dziesmu, un man šķiet tas ir arī nu, tāds labs uh, iedrošinājums, pamudinājums, ka nu, ja cilvēkam ir aicinājums uh, vai sajūta, ka teiksim, grib kaut ko konkrētu darīt, teiksim, nu, spēlēt mūziku vai rakstīt mūziku, tas vienkārši jādara un tad jau arī sanāks, un ja to dara ar aizrautību un iedvesmu, tad arī klausītāju to novērtēs. Redz, Jāni, ka tu minēji, Mm, ilūkst, ilūkst vidusskolu, kuru tu beidz, man uzreiz veselu gūzmu jautājumu. Nu, pirmkārt, nu, Ilūks nav liela pilsēta. Ja? Un, un, nu, ļoti iespējams, ka skolēnu skaits tur sarūkā, kad, diemžēl, visā Latvijā. Vai jau nav kaut kāds damoklis zobens pār Ilūkstes vidusskolu arī? Un kā tu šo problēmu redzi Latvijas mērogā? Uh, grū, grūti teikt par damokla zobenu. Uh, skola reformā Ilūkstas pusē ir notikusi. Šobrīd ir apvienota viena liela Ilūkstas Raiņa vidusskola, jo tā patiešām ir Raiņa vidusskola, tāpēc, ka Rainis kā izglītības ministrs savulaik ir atklājis jauno skolas ēku, bet skolā ir ļoti labas tradīcijas, spēcīgs skolotāju korpus joprojām, un es nešaubos, ka nu, vēl gadu desmitiem gan jau kaut kur kādā jomā kā cilvēks vidusskolas absolvents gadīsies. Saka, Jāni, tagad tāds, nu, eh, provokatorisks jautājums. Starp citu, jā. varbūt es arī uzdošu jautājumu. Jā, lūdzu. Kā tev liekas, kurš varētu būt populārākais eh, vai labāk zināmais garīdznieks, kurš ir absolvējis ilūks pirmo vidusskolu? Oi, laikam jāpadodas, jo man, man uzreiz ir jāatgādina lacītājiem jau labi, labi nu, tas ir noteikti katolis. Jā, katolis, jā, kat, augstā matā. Reģions, bet, eh, bet, bet, bet eh, es esmu luterāns, bet no, nu, blakus to, ir to es, to es zinu, baznīca, to es zinu. Bet... Un es tā bieži arī tā distancējos, kad es neesmu katolis un es... Eh, bet es domāju, ka viņš ir bijis pie tevis arī studijā. Nu, lūdzu. Arhibiskaps Digņevs Stankevičs. Ah, oh. Es par Stankēviču, es viņu ļoti cienu, pro, nu, kā var necienīt, bet kas man pie viņa patīk, tas jauneklīgums un sportiskums un, un tas, ka viņš jaunībā ir karatē trenējies. Nu, es domāju, tieši tas arī nāk no Ilūksas nu, vidusskolas nu, laikiem, jā. jo viņš ir mūsu skolas absolvents. Nē, nē. Es padodu šoreiz un, un, un nekaunos par to, jo Es ļoti cienu katoļus. Tas tā kā brāļus, tāds brāļus. pamudinājums klausītājiem, ja gadās braukt sēlies pusē, tad ilūkstē var piestāt un, un apskatīties skolas ēku, tur ir Aiņa piemineklis un tad arī paskatīties tās ielas, pa kurām kādreiz mēs kā skolnieki esam staigājuši katrs savās desmitgadēs. Es esmu pa, dažas reizes bijis ilūkstē, nu tā caurbraucot un nu, tāda ļoti jauka pilsētiņa, bet tas mm, jautājums ir tāds, nu, kā tu domā, kā atbildētu lielākā daļa mūsu tautieši ir prasīt, kurā novadā atrodas ilūkste. Tu, tu, uz, tu uz tām vēsturiskajām zemēm velc, jā, nu, tas ir tas klasisks, kad, kad, kad man arī studiju gados Rīgā vienmēr vajadzēja sākt stāstīt ar to, ka jā, tas ir pie Daugopils, lai tā kā kartē ieliktu, bet uzreiz piebilstot, ka tā nav Latgale, jā, jā, jo, jā. jo Latgale sākas pāri, pāri Daugavai, uh, un Ilūkste ir tajā pašā krastā, kur Tadanova, Tadanova Raiņa mājas, uh, un, kā mēs zinām, Rainis piedzima kurzemnieks, kas, kas atkal sarežģīto stāstu, jo, jo uh, 20. gadsimta sākumā arī Luks Saprinkis bija kurzemes guberņas sastāvdaļa. Jā, bet ja vēl dziļāk mēs ejam, tad un, ja tā mēs, ir sēlija. Un ja mēs vēl dziļāk ejam, tad tā ir sēlija, un jāteic arī, ka uh, pēdējos beidzamos dažus gadus esmu aktīvi iesaistījies, uh, mani ir gan, gan, gan eh, kolēģis profesors eh, eh, Pēteris Stradiņš, gan arī novadnieks Stefans Rāzna, kurš Rosās Bebrenes pusē ir iesaistījuši sēlies kustībā, kur mēs mēģinam atgādināt un popularizēt, ka Latvijā ir ne tikai kurzeme, vidzeme, zem, zemgale, latgale, bet arī ir sēlie, piektā zvaigzne. Nu, sēlī ļoti uh, īpaši pēdējā, es domāju, kādu desmitā tā publiskā telpā ļoti spēcīgi skan, pateicoties Sēlijas patriotiem, lai gan to jau aizsāka akadēmiķis Stradiņš, un tagad viņa, viņa, viņa, viņa ģeniālais dēls, profesors Stradiņš, un, un, un jūs pulcēties pastāst par to lūdzu. Es nesen televīzijā redzēju vienu sižetu, bet nu, nu puses tikai, bet tajā sižetā arī no tavas runas bija paņems viens teikums – kaut kas ļoti ietilpīgs, kas ir sēlija un kāpēc tieši sēlija ir ļoti nozīmīga. Tieši tas fakts, ka tā ir sēlija, ka tā ir, kā teica, piektā zvaigzne mūsu karogā. Nu, piektā zeme, piektā, piektā zeme. Eh, piektā zeme, jā, piektā zeme. Bet eh, tas ir svarīgi, ka um, Latvija ir ļoti daudzveidīga, un katrai mazpilsētai, katram pagastam, ciemam ir sava uh, identitāte, kaut kāda unikālā kopības sajūta, kas, kas to padara īpašu. Un ja mēs to visu liekam kopā, mēs varam lepoties ar savu bagātību, kultūras bagātību, daudzveidību, un, eh, un to ir jāsaskata. Un tādā ziņā, teiksim, sēlija ir uh, tas, kas man pirmais nāk prātā, es jau pieminēju Raini, protams, un tada nav, bet uh, noteikti. Tu teiksi Jānis Jaunsudrabiņš, bet arī tas, kas to raksturo, ir šī te, tā, tā, nu, ja mēs kartērdzam tās šaurā zemes strēle starp Lietuvas robežu un Daugavu, no vienas puses mēs tā kā, tā kā mazliet tā kā iespiestiesam, tāpat to raksturo tas, ka tur ir salīdzinoši maza apdzīvotība, nav lielu pilsētu, vairāk ir mazpilsētas, uh, un arī nav tas lielākais iedzīvotāju skaits. Bet tas viss kopā atkal um, ir bijis priekšnoteikums, ka cilvēki ir ļoti aktīvi, uzņēmīgi, un pats es vienmēr apbrīnoju tās daudzās sēļu biedrības, kas rosās savās kopienās un tad nāk kopā un dara lielas lietas, piemēram, šobrīd – um, Kaldabruņas pusē tiek atjaunota tā vecā Lutāņu baznīca kur pēc leģendām kristīja Raini. Tagad gan pierādīts, ka viņu laikam kristīja mājās tomēr, bet nu, leģendām jau ir tiesības pastāvēt. Un tur ir tāda ļoti skaista eh, padomju okupācijas laikā šķiet pārvērst par kaut kādu noliktavu, kolhoza, vēl kaut ko, bet, bet šobrīd kopiena rosās, tur notiek skaisti koncerti, lai tā baznīca atz, e, atzimtu un, un, un tiek atjaunota. Uh, Un, un, un tur ir tā sajūta, jā, ka, jū, ka tas ir tā kā meža malā, ceļa malā, apkārt lauki, um, nav daudz apdzīvotu, nezinu, apdzīvotības sajūta ir maza, bet tā baznīca stāv un ieejot iekšā, uh, nu, tur var sajust to laiku, ka tas Raiņa tēvs vecais pliekšāns ar to sievu brauc uz to dievkalpojumu tajā svētdienā. Un tad, tad ir tāda, tā kā tāda iespēja – satikties, nu, kā saka, domās ar, ar, ar, ar iepriekšējām paudzēm. Kā tas ir? Nu, pastāv tāds, tāds viedoklis, ka Rainis bija latgalietis, viņš ar eh, latgaliski ir manu jaunu dīnu zeme, saņas tevs naradzēju, tas taču ir eh, latgaliski, ja? es, varu, es atvainojos, ja es neprecīzi. Ir, ir, ir, bet, jā. bet, bet nu, par Raini cīnā, tā, Rainis ir tā kā Homers, eh, visi cīnās par to, kuram Rainis pieder. Bet Rainis pats patiesībā, kā mm, Ainārs Dimans izpētīs un, un, un arī mēdz uzsvērt, Rainis pats sevi jūt arī kā kurzemnieku jo tā bija kurzemes guberņa, kurā viņš piedzima. Un, eh, un, un tādā ziņā, nu, tāpēc Rainis varbūt pieder visai Latvijai, ka viņš ka, ka, katrā zemē bija iederīgs, bet mēs viņu arī pie sēļiem ļoti labprāt redzam, un, un faktiski, jā, viņa tā bērnība, arī skolas gadi grīvā, Daugopils tā daļa, kas ir Sēlies krastā un kas bija arī ilgu laiku atsevišķa pilsēta. Uh, arī skolas gadi tajā skaistajā skolas ēkā, kas ir saglabājusies starp citu, un es, es biju viesojos šajā skolā ar stāstījumu par mūsu valsts konstitūcijas atversmi, un varu apliecināt, ka skolēni ļoti lepojas, ka viņi sēž tajā pašā mājā mācās, kuru tas, tas slavenais vecais Rainis, kā saka. Jā, Es domāju, teikt vai neteikt, bet, ja tu lasīji manu romānu par Ivanu Kaju, sievietes dzelme, ja, es tur arī esmu stipri kritisks par aini. Un, zini, tajā vietā, kad es biju ļoti... Nu, tā... es ceru, ka ne, ne, netik, netik kritisks, kā, kā cits nesenais rakstnieks par aini Armāns Puča. Nē, nē, nē, nu, viņš vairāk tad publicistika, tur man ir romāns un, un caur... Uh, attieksme pret Ivānu Kaju, pret Aspaziju un tādi intīmi momenti diezgan, kas eh, varbūt īpaši man pie vīriešiem nepatikt, bet eh, ko es nevaru tiešām piedot, kad Rainis iebrauc eh, Rīgā un viņam pienes pie vilciena divas karogas uz pēronu, jā, Latvijas sarkanbalts sarkano karogu, mm -hmm. oficiālā delegācija valdības, un viņam pienes sociāldemokrāta sarkano, un nu vienu vajag nobučot, un kuru viņš nobučoja skolātājs prasīs bērnu, visu sarkanu, baltu sarkanu. Nemīlīšu sarkano. Un redzi, un šeit varbūt to ir, es nevaru. Un šeit, un šeit varbūt ir tā atbilde, ka pēc Rainas arī nekļo par to pirmo valsts prezidentu, jo tā iespēja viņiem bija iebraucot Rīgas stacijā pašdefinēties politiski. Jā. Vai kopā ar partiju, vai kopā ar valsti sociāldemokrāti vai, vai Latvijas valsts pilsoniskā ideja. Jā. Un Rainis palika partijisks, nevēlt viņš rakstīja tev pamatšķira tos zejoļus. Tu precīzi pateici. Un jā, šo. Eh, atļauj salīdzināt, bija viens cits kreisais politiķis, eh, sociālists, mhm. Jūzefs Pilsudskis Polijā. Arī viņš iebrauca Varšavā kādreiz ar vilcienu. Un arī viņu sagaidīja divas grupas ar karogiem. Partijas biedri ar sarkano, uh, un poļu aristokrāti ar polijas krāsām. Sarkanu balto, un viņš Jā. to bučoja. Un viņš izvēlējās sarkanu balto karogu, aizbrauca ar poļu aristokrātiem dibināt poliju un pagāja garām partijas biedriem. Kad partijas biedri ieradās pie viņa kaut kad vēlāk tur ar pārmetumiem, nu kā ta biedrs Pilsudskis viņu stā atstājis. Pilsudskis teica, ka nu kā mēs bijām ceļa biedri vilciena kupējā. Es izkāpu stacijā Nacionālā neatkarība – jūs turpināt braukt uz staciju Vispasaules revolūcija. Jā. Zini, man liekas ļoti mm, tāds precīzs, <laughs> trapīgs piemineklis pie Nacionālas bibliotekas rainim, ja, <laughs> uz, uz šūpolēm, un tur ir viens lielais rainis, viens maziņš rainīts, un, un redz, politika jau daudz ko ir gāzusi. Un... Katrā lielā rainī ir kaut kas mazisks, un katrā mazajā ir liels rainis. Bet viens vēl nobeidzot to eh, rainoloģiju, <laughs> es teiktu, ka man tā kā sāp kaspazī kaut kur apraka sevi, eh, izdabājot rainim, jo viņš jau bija tāds stipri kaprīs un ar depresijām un tā, un Aspazinu gudra sievieti, jā, bet viņa sev kā dzēniece kaut kur. Un es domāju, ka arī literatūra zinātnē joprojām Aspazī tā kā par zemu, un varbūt tas ir uz raiņa lieluma rēķina vai tā proporcija drusku savādāk. Es domāju, viņi abi bija izcili dzēnieki. Nu, bez aspazies Raiņa droši vien nebūtu bijis. Es skatos, ka tagad... Es atkal ieintriģēšu mūsu klausītājus, būs vēl viena dziesma, ko izvēlējies Jānis Pleps, Latvijas augstākās tiesas senators, kā tas skan, nu dziesmai jābūt kaut kādam tādam speciālam. Lūdzu, lai skan dziesma. Da Do ba do ba do ba da da ba da. ba ba do da you do call Şairlik dengzeme sen Jau manu soļus nākam sadzirdēji Dievu. what I love me and Tu mano è no Tu mani resi au sen Sen tavās sirdīs ūst, kad vīna sarkans dziest ugunskūs ir jau balta diena tu man zeme vīna var jau būt tu pati. pasaules tulkošana. Šī ir rakstnieka pārunu stunda, pasaules tulkošana. Un šobrīd studijā ir divi Jāņi. Jānis Uders, rakstnieks, pie manis jau <laughs> esat pieraduši, bet pirmoreiz mūsu studijā ir augstākās tiesas senators Jānis Pleps, mans kādreizējais kolēģis eh, laikrakstā mm, Latvijas vēstnesis, man bija ārpolitika, Jānim bija jurisprudence, protams, un pēc tam ir bijusi virkne ļoti augstu amatu, bet klausoties šo sarunu, mani interesēja tieši vēsturiskais vektors atkal un atkal, Jāni, tavos argumentos, kur tu man piekrīti, kur tu man nepiekrīti, paldies par to, tas bagātina, nāk ārā, atsaukšanās uz vēsturi, gan par aini tikko bija, un, un, un, un, un no kurienes tas, to es studējis arī vēsturi, vai jurisprudence ir izaugusi no vēsturiskās pieredzes varbūt? Uh, droši vien katrs jurisprudencē nonāk, nonāk, nonāk par, ar saviem mērķiem un ar savu uh, Eh, bagāžu, kas ir gūta nezinu, dzīvē, skolā, mm, lasot, eh, skatoties eh, dažādus, dažādas lietas, bet um, man vienmēr patikusi vēsture, un, un, un Ilūks pirmā vidusskolā man bija ļoti izcila vēstures skolotāja, ļoti izcila, izcila latviešu literatūras skolotāja, un uh, Uh, Pasaku vārdu, lai, lai jā, <laughs> Latviešu literatūru man mācīja Anģelika Paberza, un tāpēc arī varbūt Imanta Ziedoņa dziesma skanēja kaut kad mazliet iepriekš, jo uh, dzē, viņai Ziedonis laikam ir mīļākais, tuvākais dzējnieks, un klases audzinātāja un vēstures skolotāja bija Vitāns Puka, un, un, un, un Vita un Anģelika joprojām ilūkstē māca arī jaunos skolēnus, uh, Un, attiecīgi, arī nu, tā vēsture man ir pietiekami tuva. Protams, lai piedod speciālisti, bet nu, es atļaujos, tā kā, tā kā tu saki, kā rakstnieks, tur mazliet to vēsturi interpretēt. Es to vēsturi interpretēju kā jurists mazliet pa savam. Ļoti interesants arguments tev ir. Nu, jā, man ir eh, vēsturiskie romāni, ja. ne vēstures, bet vēsturiski par aizmirstajiem latviešu patriotiem, piemēram, Jāni Vīteņu, kurš bija brīvības viņa varons. No nu, lielākā daļa jāatcerās tā kā operas tenors. Laven. Viņš bija gan viens, gan otrs. Ja? Bet tādi argumenti no vēstures ir ļoti svarīgi. Un e, šī dziesma, jā, tā, tu, tu proti, ļoti ietilpīgi atbildēt. <laughs> Es pat vēl nepagūstu paprasīt, kāpēc šī dziesma, un tu jau ietvēri jau. Atbildēja e, tātad ziedoņa vārdi un šī brīnišķīgā melodija ļoti rosa uz domāšanu. Un, zini, es, es to mūzikas plūdumu tā klausoties, mm, kaut kā izstaigāju Latvijas simts un nu jau simts un plus gadus Latvijas valsts un sāku domāt. Bet man liekas tieši pareizi, ka tu izstaigāji, jo eh, redzi, tas Imants Ziedonis bija tajās priecāties par eh, mazām lietām Tas ir tas ziedojuma dzējolis. Un šī, šī savukārt dziesma, man liekas, ko tikko izskanēja Busuļa izpildījumā, e, bet tur tā doma tev ir taisnība, ko teici. Um, e, 30. gadi, Anšlaus Eglītis, Homonovs, um, e, Raimons Pauls kā mūsdienu dižgars, kurš ir komponējis šo mūziku, Homonovs filma, ko mēs atceramies ar izcelējiem šī brīža latviešu aktieriem, uh, un tas ir Eglīša stāsts par 2003. gadu jaunajiem māksliniekiem, kuru gleznotie darbi šobrīd karā, karājas Mākslas muzejā Zelta fondā. Un atkal tā tie laiki sastājas kopā, bet tas, man liekas, ko mēs varam redzēt, ka kultūra vai nu, kā, gara darbs, radošums, arī grāmatas, mūzika uh, ir tā lielākā vērtība, ko sabiedrība tauta var radīt un kas paliek. Un ja mēs spēsim jaunu radīt, radīt kaut ko no jauna, atstāt nākamajām paudzēm, eh, tad ir kaut kāda jēga, kāpēc mēs šeit esam, kā sabiedrība. Un man šķiet tagad, piemēram, ar lielu prieku vienmēr noskatos, ka, kā attīstās mūsu kinoindustrija, ka mēs spējam filmēt – Uh, labus un, un lieliski skatāmus seriālus. Un, piemēram, mēs ar vecāko meitu uh, vairākas reizes jau esam noskatījušies Pansiju pilī, runājot par Anšelo Veglīti. Un, un, un viņa sajūsmināti seko līdz tām visiem notikumiem, un, un, un cilvēkus tas aizrauja. Un es domāju, ka mums vajag atkal novērtēt un neizsūdzēties, ka kultūrai dot pārāk daudz naudas – bet tieši pretēji varbūt vēl mazliet vairāk iedot, jo mēs redzam, ka nu, no tā arī nāk atpakaļ. Es, kla es klausos, un es tā domāju, ar ko tu atšķiries no lielas daļas citu mūsdienu cilvēku, arī tavu laika biedru, un es teiktu, zini, ar optimismu tu piekrīt tam, tu visur saskati pozitīvo, uh, Un tas priecē, es mācos no tevis. Es to esmu mācījies no viena no saviem tiesnešiem, ar ko man bija tas gods strādāt kopā. Um, es satras tiesā sāku strādāt kā tiesneša palīgs, kad vēl tiesu vadīja profesors Aivars Enziņš. Aha. Un Aivars Enziņš arī bija zinātniskais redaktors tādam vienam trakam projektam, ko mēs kopā ar kolēģiem Edgaru Pastaru un Ilzi Plakanu īstenojām. Uh, jo mēs konstitucionālo tiesību grāmatu uzrakstījām kā studenti. Aha. Tagad tas liekas kaut kas eh, varbūt eh, ļoti neiespējams vai, vai, vai traks, bet kaut kā tajā laikā tas likās pilnīgi normāli, atbilstoši laika garam. Tu, tu nezināji, ka tas ir traks kaut jā, kas. Jā, es, es nezināju, ka tā nevar darīt, jā, ka tas nav pareizi. <laughs> Nu, lūk, un, un, un, un profesors Enziņš vienmēr te, te uzsvēra, un pēc tam, kad es arī retrospektīvi skatījos viņa intervijas, viņš vienmēr uzsvēra, ka jābūt optimistam, ka nevajag zaudēt optimismu, ka, ka jāredz arī iespējas un tās gaišās lietas, ko, piemēram, nes, nezinu, pievienošanās Eiropas Savienībai, tehnoloģiju attīstība, visas šīs jaunās lietas, kas ienāk. Un, un droši vien tā, tā arī ir, jo uh, kā juristam strādājot ar cilvēki, cilvēku, cilvēku attiecībām, ar, ar um, teiksim, šiem, šiem te jautājumiem, e, ir, ir svarīgi, ka, ka mēs esam patiešām optimisti, ka mēs redzam vai uzskatām, ka tas ideāls taisnīgums – um, miers, spējas sadzīvot, cilvēka cieņa, kā katra iespēja tikt aizsargātam, cilvēktiesības īstenot, uh, tiks sasniegts. Jo nu, nevienmēr ikdienā viss notiek tā, kā vajadzētu būt. Bet, ja mēs sākam akceptēt to, ka, kā normu, ka kaut kas notiek, nenotiek, kā vajadzētu būt, nu tad tā arī paliks. Līdz ar to tā kā, tā kā taisnība ir, jā, un es pat, eh, es pat tad, kad es rakstīju esēju kandidējot uz tiesnešu amatu par to, nu, kas ir svarīgākās tiesnešu īpašības, lai aizsargātu tiesisku valsti, eh, kā noslēdzošo punktu es ieliku, ka jābūt optimistam. Jā. Ka tiesiska valsts uzvarēs. Man liels prieks, ka tu izsēji Laiva Renziņu, jo es viņu arī labi pazīmu, starp citu uzņēmā vien, vienā reizē, <laughs> vienā klubā, jā, klubā 21. Un es atceros, Aivars Enziņš, viņš kandidēja valsts prezidentu. Un es domāju, ka viņš būtu ļoti labs prezidents bijis, bet nu, tur jau, ko ievēl, ko ne, tur jau <laughs> neatkarā, nav tik daudz atkarīgs, varbūt pat ļoti maz atkarīgs no personības īpašībām, cik no tā partija tā spēku samēra un visādām tur kombinācijām. Un, un tur es laikam vēju un ievēlēju. E, nē, nu, no. uh, Valdes Zatleru. À, 2007. Labi, gada jā. vēlēšanas, Aha. bet... Uh, Aivara Aivar Enziņa ieguldījums Latvijai ir satversmes tiesas izveidošana, kas viņa vadībā tika radīta un arī pēc tam sāka strādāt, un gan ar to um, augsto profesionalitāti, gan arī ar to atvērtību un jauniešu iesaisti. Jo profesors Enziņš nebaidījās kā tiesnešu palīgus ņemt darbā uh, pēdējo kursu studentus, jaunos daudzsološos, uzticējās. Un e, faktiski tagad, kad mēs pulcējamies, mums arī ir tāds klubs bijušie satrasties tiesneša palīgi, tagad, kad mēs pulcējamies, mēs vienmēr atceramies, nu, arī atkal tas stāsts, ka mēs toreiz nezinājām, ka tas ir traki, ka mēs vēl studējot paralēli strādājam pie sarežģītām lietām un, un kopā ar tiesnešiem gatavojam šos projektus, domājam, kā tur uh, satversmi iztulkot un atrast labākās, pareizākās atbildes. Eh, nu, Tajā laikā tas likās pašsaprotami, ka mēs to darām. Tagad mēs saprotam, ka tā bija ļoti liela uzticēšanās, jo mēs bijām ļoti, ļoti jauni, ļoti, ļoti mazu pieredzi. Bet profesors Enziņš to prata balansēt. Jā, savu tā, pieredzi un mūsu tādu jaunības trakumu vai, vai, vai, vai to uh, svaigās idejas. Uh, Un tas balansētais rezultāts man šķiet arī ir tas, kas, kas ir stiprinājis Latviju kā tiesisku valsti. Un tas otra lieta, kas, kas arī ir pirmā satras ties, tiesnešiem, ne tikai profesoram Enziņam, arī Ilmai Čepānei, un ar kuru mēs, arī esmu ļoti daudz cieši kopā strādājis, viņi vienmēr bijuši ļoti atbalstoši. Viņiem ir bijis svarīgi, ka ne tikai viņi izdara savu darbu, bet ka viņi arī palīdz un veido nākamo juristu paudzi. Un ļoti līdzīgi es arī šobrīd piedomāju, ka, piemēram, ja es redzu kādu kolēģi, kurš ir nu, daudzsološs potenciāls, tad es arī izmantoju iespēju uzrunāt vai, nu, nezinu, varbūt kādā konferencē grib piedalīties, varbūt grib kaut ko izmēģināt, vairāk izdarīt. Nevēl tas minēja, ka man, mani studenti tagad studē doktorantūrā ārzemēs vai, vai, vai maģistūrā vēl vienā. Apbrīnojami, jā. Nu, es domāju, Aivars Enziņš bija pelnījis šos labos vārdus. Sūtīsim Dievs svētības vēlējums viņa dvēselē debesīs, Dieva valstībā. Bet eh, tavu interesi par vēsturi šis vektors man vēl nelaiž vaļā. Uh, Un, e, tagad tā domājot, ka Aivars Enziņš kandidēs valsts prezidenta amatu. E, cik tam mums ir bijuši valsts prezidenti, un es tā rēķinu, tur čakste, e, zemgals un tā tālāk, tā tālāk ir bijuši desmit, pašlaik ir vienpadsmitais, bet es tā jūtu, ka tu tā skeptiski skaties, gribu teikt, mums, ir, <laughs> mums vēl ir divi bijuši, Un te lūdzu, mums ir dažas minūtes, es tik labs pasaku ar savu tādu zinātnieka kodolīgumu, uh, kur tu redzi, ja pēc, pēc tā, tad eh, eh, eh, tas būtu pēc tam, kad notika padomju okupācija, vācu okupācijas laiks, otra, otrreizē padomju okupācija, Tad, lūk, vēl divi bija, lūdzu, precizē. Nu, tas, ko, tas, kas arvien vairāk pēd laikā nāk atpakaļ sabiedrības atmiņā, ja Latvijas valsts laiku ir pastāvējusi kas ir tas pamats, ka Latvijas valsts visu laiku bijusi arī okupācijas laikos, bija Latvijas valsts. Jā. Tad valsts nevar būt bez institūcijām. Nu, kādam ir jābūt pilnvarotam, tiesīgam rīkoties valsts vārdā. Un, ja mēs skatāmies vēsturē, šeit patiesībā ir arī ļoti svarīga vieta, kur mēs atrodamies. Netālu ir vieta, kur dibināja Latvijas centrālo padomi. Uh, un Latvijas centrālā padoma vācu okupācijas laikā balstījās uz satversmi, uh, uz valsts nepārtrauktību, un viņu mērķis bija atjaunot valsts neatkarību. Un Latvijas centrālās padomes e, vadībā bija pēdējās likumīgi ievēlētās saimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš un e, viņa biedri, tostarp arī bīskaps Jāzaps Rancāns. Un atbilstoši satversmē, ja prezidenta nav, saimas priekšsēdētājs pilda pienākumus, uh, Ja saimnes priekšsēdētāja arī nav, tad saimnes priekšsēdētāja biedrs. Un tā arī mēs nonākam, ka 44. gadā Pauls Kalniņš parakstīja deklarāciju, ka viņš uzņemās valsts prezidenta pienākumus un gatavs vadīt valsti un sekmēt valsts neatkarības atjaunošanu. Un 47. gadā jau Vācijā trimdā bīskaps Jāzeps Rancāns tieši to pašu izdarīja. Apzinoties, ka Pauls Kalniņš ir miris un citas amatpersonas nav, uh, atbilstoši satversmei, viņš uzņēmās valsts prezidenta pienākumu izpildīšanu. Un mums svarīgi gan Paula Kalniņa, gan Jāzipa Rancāna ieliktajā prezidentu galerijā tieši ar šo punktu, ka Latvija nav jauna valsts, Latvija neradās 90. gadā, un Latvija arī nekad netika pārtraukta. Nav tā, ka bija Kārlis Ulmanis, un pēc tam ir Guntis Ulmanis, un kāds vēl tur ieliek Augustu Kirhenšteinu pa vidu. Pasam Nē, Dievs. nebija tā. Respektīvi, pēc Kārļa Ulmaņa mums ir Latvijas centrālā padome, Pauls Kalniņš un Jāzeps Rancāns, un tad vēl pirms Gunta Ulmaņa mums jāatcerās, ka valsts galvas pienākums pildīja Anatolijas Gorbunovs. Jo ko mēs arī ik pa brīdim aizmirstam, jo Latvijas neatkarību atjaunoja 90. gadā, prezidenta institūcija atjaunoja tikai 93. gadā, bet pa vidu tajos augstākās padomes trīs gados arī tomēr bija kāds, kas bija valsts galva. Un tur bija pat tāds ļoti interesants likums pieņems 92. gadā par Latvijas republikas valsts galvu līdz 5. saimas sanākšanai. Tagad, Jā. pasakot, ka Anatolijs Gorbunovs ir valsts vadītājs. Un tādā ziņā tas parāda to, ka vēsture ir pietiekami interesanta. Lūk, šie vārdi vēsture pietiekami interesanti, domāju, ļoti interesanti un ļoti svarīga, un kā tev šķiet, vai mūsu izglītības sistēmā pienācīga vieta ir ierādīta Latvijas vēstures mācīšanai? Uf, es skolas gados biju tāds liels vēstures urķis. Mani, mani vēsture interesēja, un es diezgan daudz arī e, darbojos, pētīju, lasīju. Man grūti spriest, kā ir kopumā parastam cilvēkam, kuram varbūt vēsture neinteresē ar tām zināšanām. Bet viena lieta, gan, ko es gribu pateikt, svarīga, ir tas, ka ļoti svarīgi ir par vēsturi runāt ģimenē. Jo skolā to neiemācīs visu, ko, ko neizrunā ģimenē. Un, piemēram, mēs ar eh, manu vecāko meitu skatāmies to lielisko Latvijas televīzijas raidījumu, tas notika šeit, kur vēsturnieki brauc uz dažādām Latvijas mazpilsētām, pagastiem, noskaidrot, meklēt vēsturiskus notikumus – Un viņai, viņai tas šausmīgi ļoti, ļoti patīk, un neticēsi. Zini, kas viņas mīļākie varoņi? Vēsturnieki. Un tad, kad bija saruna festivāls Lampa, mēs speciāli pieteicāmies ciemos, jo Diana gribēja satikt klātienē savus televīzijas varoņus. Es domāju, tas ir vienkārši brīnišķīgs noslēgums mūsu raidījumam, jo laiks arī ir saka tā, iztecējis, nu, beidzies, uh mhm. -huh. laiks ir beidzies. E, tas bija Jānis Pleps, e, augstas raudzes jurists, kurš spoži orientējas vēsturē. Nu, vēsturnieks Jānis amatieris. Jā, Vēsturnieks amatieris, Latvijas, tā varētu teikt. Latvijas augstākās tiesas senators Jāni, paldies, lai Dievs svētību tev un tavai ģimenei, lai Dievs svētī Latviju. Paldies!